Helidon compas dusa kai corone. He Helidon efe prosten coronen. Ego Parthenos kai Athenaia kai Basilissa kai Basileos ton Athenon thugater eimi. Kai prosetheke kai ton Terea kai ten bian kai ten apokopen tes glotes kai he korone ti an fe e poi esas e ten glotan eges hopu smesages to sautala leis hoti hoj alas dones dia tu logu pseudologuntes autoi he autois elenchos kathistantai